Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. U svakom slučaju smatram da je vijeće ovaj, učenika nužno kako bi se mogli onako propagirati interesi učenika, ali samo u slučaju kada oni zaista predstavljaju mišljenje učenika. Pa, mislim da je to dobro što, što mladi ipak imaju neku ulogu u svemu tomu u svoj toj organizaciji. Ne, ništa protiv vijeća mlado bavljeno je dobar posao, ne sviđa mi se odabir ove godine za band koji svira. Što misliš o organizaciji Maturijade ove godine? Mislim da je e, organizacija Maturijade totalni promašaj. E, s obzirom na to da svira TBF koji nije materijal za nekakav takav događaj zabavni gdje bi se ljudi trebali isplesati, e, ispjevati, izludovati. TBF e, nisu ni čak grupa iz Karlovca ili barem neka, ne znam, nama bliža nego dalmatinska grupa i mislim da maturantima neće biti baš drago pjevati ono sve ikonici. Ono, događaj može popraviti jedinu plavu noć koja je pred grupa, nešto ono tipa, ne znam. Milo Hrnić. Dražen Zečić isto Mišo Kovač. Miša, Mišo je kraj, dobro, to je to. Mišo Kovač najbolji. Pa mislim da e, TBF nije dobar izbor, pošto smo svi potpisivali peticiju, e, smatram da se trebalo promijeniti i da je trebalo biti e, Stavros ili Ole ili Letiće odmah. Meni je potpuno svejedno, ja se mogu jednostavno prilagoditi, ne vrijeđam i TBF, niti narodnjaki, niti Zavodnu glazbu. da li smatraš da je Vijeće mladih obavilo dobar posao pri organizaciji? Je, zadovoljno sam. No, moj osobni izbor između TBF-a i zabavnjaka bilo bi slam Mislim da je dobra organizacija, sam da je još bolje bio band. Pale 3, Kud idioti, Fuck of Bolan i tako. Odlično je. Ovo je najbolje do sada. Da, da, TBF je naš izbor, stvarno. Svi smo to željeli i evo, TBF ostvarilo se to. mladih ljudi pasivnosti mladih ljudi u Hrvatskoj. Što se tiče TBF-a, da li je bilo potrebna peticija ili ne, u to ne bi ulazio. Po meni nije bila potrebna, po meni se s istim zahtjevima moglo izaći pred vijeće mladih, ali e, naša greška s naše strane je bila isto ta e, neki mali prekid ili pucanj komunikacije e, koji je u stvari doveo do te peticije i do razlike mišljenja u stvari članova vijeća i njihovih učenika iz škola o, o odabiru benda. A što se tiče izlaska na srednjoškolske prosvjede, ja osobno ne mogu govoriti sad u ime vijeće, sam poprilično razočaran izlaskom karlovačkih maturanata, odnosno ne izlaskom na isti, zato što su puno manje sredine koje mi smatramo uvijek nekako ne bi bio pogrdan, ali ruralnijima od nas, kao Virovitica, Daruvar ili slični gradovi imali masovan odaziv na državnu maturu, E, to jesu generacije koje su možda mlađe od mene, to nisu karlovački maturanti koji izlaze na maturu državnu, ali e, poprilično mi je da čudno da karlovački srednjoškolci se nisu odazvali jednoj takvoj manifestaciji, odnosno prosvjedu koji se događa na razini cijele države, a da su izašli s peticijom za zabavnu glazbu ili nezabavnu kako kome je, Međutim, peticiju smo pokušali uvažiti maksimalno koliko smo mogli i na tom smo nastojali, pregovarali smo s nositeljima peticije i došli smo do nekog kompromisa. Pa gdje je to sada ovako sve skupa, kad je to e, zapelo i šta je na koncu e, pošlo po zlu cijeloj organizaciji ove maturijade? u cijeloj organizaciji? Pa mi smo se sastali kao i svake godine u vezi dogovaranja benda. U vijeću mladih naime sjedi predstavnik, e, odnosno dva predstavnike svake škole, ali jedan predstavnik, odnosno zajedno imaju glas jedne škole. E, oni se moraju saglasiti. Mi smo glasali e, na prijedlog raznih bendova o i izvođača, znači bili su i solo izvođači, o tome tko bi trebao nastupati na materijal. Koji solo izvođači? Pa između ostalog bili, su Stavros i Ole koji su nam ove godine stavili cijenu od 38 tisuća kuna, što na naš budžet od 43 baš ne bi sjelo za cjelokupnu organizaciju, pa je kao prijedlog bilo odbijeno, ali stvarno ne bi mogli izorganizirati ronioce i svu ću infrastrukturu i prijavu skupa i ne znam, E, hitnu pomoć, jer e, ne bi imali zaštitare, naravno, ne bi imali dovoljno novaca. Za A znači bili su vam preskupe ponude? E, bili su nam, da, Jole i Stavros konkretno koji su navedeni na peticiji i koje sam čuo ovdje u anketi su bili, bili malo preskupi. što se tiče ne, do kojeg je problema došlo, došlo je ovako. Mi smo znači nakon izglasavanja potpisali ugovor sa TBF-om. ugovor je potpisan i nakon toga se izašlo s peticijom. Možda čak i da se izašlo prije potpisivanja s ugovorom, E, odnosno da se izašlo s peticijom prije potpisivanja ugovora, e, mi bi mogli promijeniti cjelokupnog izvođača. Ovako su nam prijetili penali i opet nedostatak e, novca za samu, samu organizaciju maturijade i došlo do nekog pucanja peticije kad su u stvari gimnazijalci prokrenuli peticiju za neki drugi izvođač, odnosno nabrojeni su nekakvi zabavni izvođači tipa Jole Stavros Letić. To je koje smo sada čuli. Tako je, koje što smo čuli i E, krenulo je na peticiju bez u stvari kontaktiranja mene. Na kraju smo došli do nekog kompromisa raznim dogovorima e, i program je ovakav kakav sada je. Mm, dakle, koliko čujem, e, samu peticiju su pokrenuli gimnazijalci, a oni imaju dva zastupnika u vijeću mladih. Upravo, da. Za što su ti zastupnici glasali? Zastupnici su glasali za TBF. Dakle, u biti došlo do pucanja veze između gimnazijalaca i njihovih zastupnika, ono po tome nekako. Pa je, ali mi kao vijeće mladih i za to trebamo preuzeti odgovornost. Ja od toga ne bježim da je došlo do pucanja komunikacije u stvari i da smo mi kao takvi napravili grešku. Ja sad ne bi napadao niti zastupnike gimnazije, niti one koji su pokrenuli peticiju, tako kako je. Međutim, da, došlo do pucanja komunikacije, to se provlačilo kroz medije u zadnje vrijeme. Vijeće mladih, koliko broji članova e, osnovano, zašto? Vijeće mladih je osnovano, ja mislim, ja nisam od početka u Vijeću mladih, 2001. godine. Od 2003. godine je postalo aktivno. E, I broj članova, svaka škola broji dva člana, znači 16 članova, plus u stvari konačna organizacija maturijade, kada se odlučuje samo o maturijadi, E, primamo jednu e, predstavnicu ili predstavnika iz srednje škole Dugaresa koji također sudjeluju u povorci e, da se ubaci u stvari pred kraju tu organizaciju maturijade, ali generalno da, 16 članova. A tko je uopće inicirao cijelo osnivanje vijeća? Gradsko poglavarstvo. Koje je osim organizacije maturijade se bavi ičim drugim? E, mogu reći i pokušalo se bavi dosta projekata, neki su pali, neki su prošli. Generalno se bavi najviše u vezi školstva zato što su e, članovi učenici, tako da da, imamo, imamo druge projekte. Mm, često nam padnu nekakvi programi demokratizacije školstva u, u samom startu kod ravnatelja, jer e, mnogi ravnatelji su imali neka konzervativna mišljenja u, u vezi demokratizacije školstva, a već je ujedno i član e, Saveza nacionalnih parlamenta mladih e, u sklopu Europskog doma u Slavonskom brodu gdje i dobiva ideje za projekte. O vijeću se naj, nekako najviše ili, ili je to bilo nekako naj E, popularnije nekako izlaženje u javnost baš oko te maturijade. I tako nekako svi skupa povezuju e, već nekoliko godina unazad, dakle od 2003. vijeće maturijada. Tako nekakav je ono prešutni e, stav u gradu, pogotovo što se tiče mladih, da vijeće isključivo se bavi samo sa organizacijom maturijade. Ok, ti si sad rekao da se bavite nečim e, drugim. Možemo reći nešto onda vezano za ciljeve. Dakle, kad ste vi skrenuli skupa u osnivanje toga vijeća, odnosno stari s nekako u partnerstvu sa gradom, da. grad je bio inicijator, tu su letili mladi, koji su nekakvi ono glavni ciljevi osim ovoga maturijade. 2003. ja isto također nisam bio prisutan, detaljno ne znam o ciljevima. Sada su definitivno ciljevi, znači, uz organizaciju maturijade, neki programi u školstvu i samo unapređenje nekakvih e, stavova i, i, života srednjoškolaca, odnosno njihovog položaja u školama, zato što mi jesmo u stvari srednjoškolci. A na koji način se uopće biraju ljudi koji će biti u vječu mladu? Mi imamo nekoliko naputaka. E, jedan od njih je e, koji bi bili zadovoljni e, vezano kad bi neke škole to provele, ali sve škole ja mogu otvoreno kritizirati ili su preljenje ili jednostavno nemaju sredstva za to, mislim to je malo komplicirano, je da se u školi naprave izbori. E, to je bilo u sklopu programa demokratizacije školstva gdje ujedno odmah učiš i kako glasati, kako raditi kampanju i tu trebaš involvirati u stvari profesore politike i gospodarstva koji su najstručniji za tako nešto, ali naravno mnogi nemaju niti vremena da, da se bave vanškolskim aktivnostima aktivnostima u raznim školama. E, ostalo je da vijeće učenika u školi bira zastupnike. E, to je također još jedan naputak i treći naputak je da škola samo odabere najpogodniji način koji njoj odgovara da dovede predstavnika na vijeće. Znači što smo these existís sa današnjim gostom, Franom Brdarom, predsjednikom vijeća mladih grada Karlovca. Razgovaramo o cijeloj ovoj problematici oko vijeća mladih. Nekakav nam je povod bila maturijada. Ali u stvari cijeli cilj je i malo približiti ljudima rad vijeća mladih, čime se ono bavi, koji su planovi za dalje, šta sada radi konkretno. Dakle, čuli smo da vijeće mladih opstaje već par godina. Pa sada nas zanima koliki utjecaj u biti vijeće mladih ima očito po ovome e, zadnjem je dosta velik utjecaj kad su se dizale e, i peticije i, ljudi su ili zadovoljni ili nezadovoljni odgovorom, čuli smo, odgovorom, pardon, čuli smo i anketu. Dakle, smatram da utjecaj e, definitivno nije, nije malen, ali ne želim ga preuveličavati jer znamo da u Hrvatskoj jednu trećinu stanovništva čine mladi, dok u Karlovcu je slučaj jedna šestina, Tako koliki su mladi jako populacija, to treba vidjeti. Da li vi sami osmišljate ideje za projekte koje namjeravate provesti ili to ipak dolazi iz nekih većih izvora? Da li vam grad e, govori što i kako ili je sve na vama? Grad je tu kao koordinator koje imamo, ali ta ideja projektne donosimo autonomno i donosimo ideje koje čujemo što se događa u drugim gradovima na tome savezu nacionalnog parlamenta mladih to održavate same sastavnice? Sami sastanci se održavaju u stvari ne mogu reći koliko često, zato što se održavaju po potrebi e, samih stvari e, koje radimo i po vremenu učenika, odnosno po, po nastavi. Koje se teme najčešće provlače? Što ste raspravljali na zadnjem sastanku? Kada je bio održan? Zadnji sastanak je bio održan danas u pola sedam. Teme e, su bile naravno maturijada, završne pripreme, sutra startamo s tim. E, karte, karte smo podijelili i to, to, je bilo, to je bilo zadnje. Prije toga, evo isto zadnji sastanak je bio u petak. Ok, što se tiče samog e, vječa, kako se mogu zainteresirani srednjoškolci uključiti u sam rad? Ili, ili ima nekakvi srednjoškolski izbori po školama, na koji način se to pa da, regulira to sam, i radi? Ali recimo ako se neko ko, ako se neko, baš želi. uključiti, a da, znači da nije odabran. Naravno, javi se, javi se u školi ili pedagogu ili kog je škola odabrala da bude zadužen za neku koordinaciju sa školom. E, javi se zastupniku škole, mi u vijeću također e, imamo radna tijela koja imamo po statutu pravo osnivat e, gdje ne moraš biti član vijeća da bi mogao biti involviran u sam rad vijeća, a ako je netko zainteresiran može se javiti u, rad u radno tijelo ili meni ili, ili u svojoj školi pa, pa ćemo nešto srediti. Što se tog tiče, ako je naravno zainteresiran i ako je potreban, ne prijamo baš sad ono Svakoga. Svakoga. Ne možemo reći da ne prijamo svak, prijamo svakoga tko je odabran u vijeće. Ne, mogu, ne može mi sad doći netko i reći ja bi bio u vijeću, a ništa ne bi radio. Dobro, to ona ni nema potrebe biti u vijeću ako ne bi ništa radila. Pa da, ali imali smo i takvih slučajeva. Znači, dolaze vam često ljudi koji žele biti u vijeću, a nije ih škola odabrala? Pa da, radi prestiža nekog stvari. <laughs> man is racing horses. In each meal she ate a dozen courses. She had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them. She sang. dalje smo u studiju sa današnjim gostom Franom Brdarom, predsjednikom e, Vijeća mladih grada Karlovca. Sutra se održava maturijada, znači u sedam ide povorka, u šest je okupljanje na Vunskom polju. Povorka kreće kroz Radićevu ulicu tu preko Korza i Domobranske ulice prema mostu i završava na Šrce Korana. Zbilja, ko vodi maturijadu? koje. je Škola? Da, koja škola? Prva škola je mješovito industrijska škola. Aha. A, a kojoj ide predsjednik ovaj, vijeća mladih? predsjednik vijeća mladih ide upravo tu školu. Ali nije predsjednik vijeća mladih odabrao raspored povrke. A kako je odabrao na raspored povrke? Glasalo se za raspored povrke. Da, o tome isto bilo nekih e, primjedbi e, u, našoj anketi. U gimnaziji ona, bila par ljudi koji su se žalili što gimnazija ide sedma. Gimnazija ide treća treća, to su promijenili, onda su neke dezinformacije opet. Mm, e, ovako, prvo je mješovita škola, onda je kemijska škola i onda je gimnazija Karlovac. Dakle, gimnazija ide treća, a do mene su došle u stvari glasine koje su mi bili poprilično smiješne da kako mi još može biti prvi, a elitna gimnazija može biti treća, koja je kao pretprošle i prošle godine, ja mislim, bila prva ali smiješno mi je zato što se to glasalo. I tamo sam baš zato što sam ja iz Mirša pitao, je se svi slažete negdje tri puta. Tako da složili su se i predstavnici gimnazije i predstavnici ostale škole. A izgleda da naši srednjoškolci ovak stvarno da ih muče ovak e, ove vrlo bitne da, e, brige. pitanja, Da, ono, će prvi ići u povorci i tako dalje. Dok evo opet da se sada vratimo, nije se niko sjetio sudjelovati u prosvjedima vezanima za državnu maturu. E, znali su opće išto o toj državnoj maturi? Kako je, koliko je informirana dakle, naša srednjoškolska populacija? Pa zna se ovako, koliko sam ja upućen kao srednjoškolac, gimnazija je trebala imati prvu generaciju ove godine, a ostale stručne škole su trebale imati sljedeće godine. To je po novom nacionalnom programu školstva, takozvanom HNOS-u, i e, trebalo je u stvari uskladiti srednje školstvo sa Bolonjom. A ono bi omogućilo državnoj maturi upis na većinu fakulteta bez prijemnih ispita kako maturiraš, tako upisuješ fakultet. E, navodno do čega je došlo i do čega je puklo ono što ja znam iz komunikacije ljudi koji su prosvjedovali u drugim gradovima je da nisu bili dobro niti informirani i pripremljeni za nacionalne ispite, a kamoli za državnu maturu. I srednjoškolci kao takvi su smatrali da bi bila vrlo niska prolaznost na nacionalnoj maturi tako da su odlučili izaći na prosvjede i drago mi je da su izašli, drago mi je da su dobili tu bitku, nazovimo je, jedino mi je žao što je glavni pregovarač iz klasične gimnazije, mislim da u Križanićevoj, to, ali mi je vrlo žao što nije podržao studente i što je rekao mi smo sad svoje dobili studenti neka se sami bora, jer je i on za dvije godine student i on će morat e, sebi olakšavati u neku situaciju, tako da mi je žao što je došlo do nekog raskola studenta i srednjoškolaca, odnosno nesolidarnost. Kakav je općenito stav među srednjoškolcima u Karlovcu? Ok, vidjeli smo da nisu dovoljno organizirani, odnosno samo organizirani i prema ono, tvojim informacijama ko je potaknuo te prosvjede u drugim hrvatskim gradovima? jel e, vijeće mladih ili su se onako spontano nekako dakle e, došlo do samo organizacije? Koliko ja znam, to je bila spontana organizacija, službeno je bila spontana organizacija putem raznih web sajtova tipa današnjih portala koji mladi koriste Facebook, MySpace, e-mailova, mailing lista gdje su se mladi organizirali za tako nešto. Ali ono što se sve češće, mislim glupo mi je prenositi kularske priče, ali ono što se sve češće govori je da je u stvari prosvjed iniciran i potpomognut od strane Ministarstva školstva. E, zašto? Zato što je Ministarstvo školstva jako puno novaca potrošilo u reformu školstva. To sad govorim iz pregovaračke pozicije, ono što govore pregovarači srednjoškolaca, e, a ne u ime moje ili u ime vijeća mladih, samo da kažem da prenosim informacije. Znači, ministarstvo je e, samo pokušalo inicirati i potaknuti srednjoškolce na jedan takav prosvjed. Zašto? Zato što su puno novaca potrošili na reformu školstva, a generalno nisu napravili ništa i trebali su jedno opravdanje da vrate sve na stari sistem. Znači sad je 2010. kreće? 2010. kreće, da, matura državna. Da. Aha, znači bilo je prvo kroz nekako medije se čak pokušalo proturiti da su oporbene stranke e, povukle kako srednjoškolce, tako pogotovo studente ali evo ovo je jedna nova informacija, hvala ti na ovome. Mm, nema na čemu, mislim to nije možda ni točno ni lažna informacija, ja samo prenosim e, niti u ime svoje, niti u ime e, znači, vijeća mladih, nego ono što se sada počelo pričati vrlo aktivno, zato što E, znam ljude koji, koji vode te prosvjede. A ovako, e, prošle godine bili su tako dosta opsežne radionice vezane e, za donašanje Karolačkog gradskog programa djelovanja za mlade. Koliko je vijeće mladih bilo uključeno u cijelu tu priču? Pa mogu reći da smo bili uključeni, znači... Na koji način? Bili smo tamo, davali smo prijedloge, isto kao i svi i pokušali smo napraviti koliko je bilo u našoj, možemo reći, moći E, i sudjelovanja u tome samom gradskom programu djelovanja za mlade, jer smo to prepoznali kao jednu pozitivnu stvar. Definitivno nešto što je gradu potrebno, E, donijelo ono pozitivne ili, ili trenutačno možda i negativne pomake, to ćemo vidjeti, ali nešto što bi grad trebao imati, a ako slučajno ne bude funkcioniralo dobro, što sumnjam, da neće, može se uvijek promijeniti, ali nešto što grad treba ima definitivno. Možeš nešto reći ukratko o ovim prioritetima budućeg tog gradskog programa? Koliko znam, jačanje civilnog društva je bilo, e, mogućnost udruga za, za jače djelovanje i mogućnost samoorganizacije mladih i naravno lakše dobivanje istih tih financija zato što je radio, radio sa nastaviti ta nekakva suradnja vijeća mladih grada ili ovo, čak se ono priča se o, toj nekoj transformaciji iz vijeća mladih u neki savjet mladih? Pa ja se nadam da do tog neće doći, da će suradnja biti nastavljena. Mislim definitivno da i vijeće samo kao vijeće treba, treba neke promjene na kojima mi sad intenzivno radimo ali mislim da ne bi bilo dobro da se od, odabere samo jedan oblik e, djelovanja zato što savjet kao savjet e, to ovisite o moralnosti same gradske uprave i političara. Trenutačno je stanje dobro, ali recimo što da dođe do promjene vlasti ili da ne dođe do promjene vlasti, ali da na vlast jednu ljudi koji odluče da žele u savjest postaviti samo mladeži svoje stranke. Onda ne znam e, po čemu tu otvara se mogućnost suradnje sa civilnim društvom ako vi radite u stvari još jedan stranački odbor u gradu dakle da se opravda nekako e, mišljenje mladih, a u stvari koliko, koliko tu dolazi do pravog mišljenja mladih, to, to isto pitanje. Pa to je pitanje ovisno o situaciji. Netko zaista to može uvažiti i unutra postaviti razne predstavnike i civilnog društva i udruga i samog recimo vijeća mladih koje postoje, a netko može postaviti samo stranačke ljude. Znači to ovisi zaista o onome tko je na vlasti i bilo bi po meni stvarno loše da se, da se ukine jedan oblika, preferira se samo drugi. Mislim da bi bilo dobro da oba postoje, Nijedan i drugi nisu neka težina po budžet grada kao takvih. Mislim da ima puno nepotrebnih stvari u svim gradovima koje troše novac od nečega što bi se zaista trebalo posvetiti mladima jer na kraju krajeva mladi, mladi jesu ta snaga koja dolazi. Može li samo ukratko opisati koje su razlike između samog vijeća i savjeta? Dakle, znamo vijeće E, broj 16 članova plus jedan iz Bugarese koje e, čine predstavnici srednjih škola, je Da. Ali u biti to nije ono reprezentativno tijelo mladih, obzirom da su mladi... Od 15 e, do 29. E, ovo su znači mladi do koliko, 18-19 godina u sadašnjem vijeću. Tako je, ali od toga niko ne bježi. Mi jesmo vijeće koje se bavi srednjim školstvom i u stvari reprezentativno ili ne, ja smatram da smo reprezentativno možda zaista ne svih mladih, ali e, kao tako smo predstavnici većine mladih, jer većina mladih u Karlovcu jesu srednjoškolci. A savjet e, mladih, vrlo e, pozitivna stvar, kažem, ako se moralno iskoristi, dobro. Savjet mladih je ono što mu i sama riječ govori, savjet. Ono savjetuje grad u vezi projekata i predlaže projekte za koje grad odlučuje da li ih želi ili ne želi. Nešto slično kao vijeće, ali kažem opet može biti puno većeg prostora za političke manipulacije. Nadam se da ga neće biti i kako sad stvari stoje stvarno neće biti, tu čestitam gradskoj vlasti. Znaš možda koji je model e, primanja članova ili nekako, e, na koji način se biraju članovi za savjet? Trenutno ne znam, nisam upućen u to, radili smo nešto na radionicama za gradskog programa djelovanja za mlade, ali na tim nisam bio prisutan. E, i bilo bi stvarno e, laganje od mene kad bi rekao da znam. No dobro, znači to će biti regulirano isto I bit će regulirano e, u, okviru gradskog programa djelovanja za mlade. Da, to će biti regulirano u gradskom programu, mislim da je model natječaja. I mislim još jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda zatvoriti današnju. Latina Europe. turijada koju ste tako dugo organizirali. Kako je konačni raspored, dakle kad počinju izvođači? Ovako, TBF počinje u 10 sati, prije njih će svirat plava noć od 8 do 10, znači 2 sata. TBF ima nastup 90 minuta, tako je dogovoreno sa potpisnicima peticije i onda plava noć do 3 ujutro ili do kad policija dopusti. I smatraš da će na taj način biti zadovoljene sve želje i potrebe? Pa mislim da hoće, mislim da Plava noć može izvesti tu zabavnu glazbu koju je peticija potpisana, a također mislim da TBF opet može zabaviti, e, nazovimo, urbanu publiku grada e, i mislim da bend koji je dobio šest sporina treba biti dobro došao u Karlovcu i da treba biti e, Karlovac kao grad otvoren, otvoren za sve glazbene opcije, tako da ako, ako mislim, šta ja znam, šta da ti kažem, ako zabavnjaci mogu, mogu svirati tako dugo, mislim da treba i onoj publici koja na kraju krajeva ne sluša takvu glazbu također omogućiti nešto. Da, i meni, i meni je drago zbog toga da imaju i jedni i drugi publiku i želim da se stvarno svi zabave i ovim putem bi pozvao maturante da dođu mirno i da ne, da ne rade nekakve pretirane nerede, odnosno da ih uopće ne rade ako mogu, jer svake godine smo uh, kao grad pohvaljeni da imamo jedno od najboljih maturanata koji ne divljaju i ne razbijaju, pa se nadam da će se ta tradicija nastaviti ove godine. Nadam se da će doći to više maturanata, da će biti mirni, da neće niko gubiti, tako to. to, <laughs> Baš bilo optimistično. ćeš ti biti sutra tamo? A vjerojatno neko kratko vrijeme hoću, ali sutra ipak utakmica Manchester Chelsea, moram mi to gledati, treba Aha. to vidjeti. A za elektroničare? Za elektroničare, nažalost, nismo uspjeli do ovih silnih peticija zadovoljiti ukuse. Čak je bila nekakva e, šema na, na samom vijeću mladih e, da bude e, ono, ja sam predložio malo onako više šale DJ Marko Nastić da ga kontaktiramo da vidimo koliko košta, ali E, imali smo nekakve ksenofobične pristupe, slične kao i pristupe za Leć 3 koji je bio samo u konkurenciji izbora, pa smo odustali od same takve opcije. Dobro, sad baš ne vidim za ksenofobične izjave vezane za Leć 3, opo... a isto u stvari niti za TBF, obzirom da, su, je to sve tu. Za TBF, da, bilo je nekih prigovora što su spličani što mi je bilo smiješno, a za let 3, u stvari let 3 je trebao biti u izboru za materijale. Ne odabran, nego u izboru bendova, ali bilo je, bilo je roditelja koji su zvali da ne mogu, da ne može Let 3 eh, zabavljati njihove eh, srednjoškolce, njihovu djecu, zato što to nije primjereno i tako u tom slučaju, ali svakako smo i uvažili tako nešto, zašto ne na kraju krajeva. Ne želimo mi stvarati probleme, mi želimo stvoriti dobru zabavu maturantima. Ok, Fran, želim ti ugodnu zabavu sutra na maturijadi, da se porođe, kao što se rekao, bez ekscesa, da policija nema problema, hitna još manje. Poštovani slušatelji, ovo bilo sve za večeras. Slušajte nas e, u našem stalnom terminu utorkom. Oni koji ne stignu utorkom mogu slušati e, u live e, streamu na domaći.hr ili stanica Mir preko našeg internet radija. Emisija Sektor 3 emitira se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Evo ga, Čvarci će otvoriti večer sa kaverom od Lizatora, to je s pjesmom Fritaje o škornji. Fritaja od škornji, vonji njoni njoni, prilogom od luka, de se oko struka. Evo ga. Evo, sad ćemo ići sa stvari, roge su zakon. Pa, sve je jasno šta. <laughs> Da, da. Jedno... Kosturići, lančići, pravi smo kevići, pite tuka, trava mjuza, to je ono što nam treba, Prokari roke jer smo kevići. Rokarimo roge jer smo kevići. Kosturići, bismo kemiči su cuga, trava, mjuza To je ono što nam treba